četvrtkom. Godina je 1513. Dvojica firentinskih uglednih građana pokreću urotu protiv Medičajaca, vladajuće obitelji u moćnom talijanskom gradu Firenci. Jedan od urotnika izgubio je popis s dvadesetak imena uglednih Firentinaca, koji su oni smatrali za protivnike obitelji Medići. Po nalogu vlasti svi ste liste bili su uhićeni, a sedmi na popisu bio je Nikolo Machiavelli, državni tajnik i diplomat. U zatvoru Machiavelli će provesti mjesec dana, među po svojim riječima štakorima veličine mačaka i ušiju velikih poput leptira. U tih mjesec dana podvrgnuli su ga šest puta mučenju. Na njegove udove vješale su utege i tako ga rastezali. Nakon mjesec dana provedenih u zatvoru, dokazana je Makjevelijeva nevinost. Ali dokazana nevinost nije mu donijela i milost. Prognan je iz grada i iz političkog života. Živio je na svom imanju, dane je provodio sa svojim radnicima, a noću se povlačio u svoje odaje čitajući omiljene pisce. Pod kraj 1513. obavijestio je svog prijatelja da je sastavio dijelo u kojem raspravlja o tome što je vladavina, kakve ih vrste ima, kako se zadobivaju, kako održavaju, zašto gube. Dvije godine kasnije Makjaveli će to dijelo s posvetom poslati Lorencu II. Medičiju, nadajući se da će mu ono donijeti milost vladara Firence. Nikolo velemožnom Lorencu da medičiju Oni koji žele zadobiti milost nekog vladara, čine to ponajčešće tako da mu se dodvore stvarima što su im od njihova imutka najdraže, ili pak onima za koje vide da im se on raduje – Stoga se i događa često te se vladarima poklanjaju konji, oružje, zlatom vezene tkanine, drago kamenje i drugi nakit doličan veličine njihove. Kako sam se dakle zaželio pokloniti možnosti vašoj s nekim dokazom privrženosti moje, nisam u sebe našao ništa što bi mi draže bilo ili što bih više cijenio od poznavanja dijela velikih ljudi, stečena dugim iskustvom u novim događajima i neumornim proučavanjem starih. Stalo mi je osim toga da se ne smatra kao drskost ako čovjek niskoga i prosta roda uzima slobodu da raspravlja o vladavini knezova i postavlja joj pravila. Jer kad god oni što čine nacrte zemalja silaze na ravnice da prouče brda i povišenija mjesta, a uspinju se na brda ako žele proučiti nizine, tako i čovjek, ako hoće da dobro upozna narav puka, mora biti vladar, a ako hoće da upozna narav vladara, mora biti pučanin. Lorenzo će tu malu knjižicu primiti ravnodušno i hladno. Kao nagradu za napisano djelo poslaće Makjaveliju dvije boce vina. Ali vladar će svom piscu donijeti besmrtnost. Vladar je postao jedna od onih knjiga koje će obilježiti povijest, govori profesor dr. Žarko Puhovski, socijka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Po mojem uvjerenju, e, sva su Makijavelijeva dijela, unatoč veoma velikim razlikama među njima, dijela koja se može razumjeti iz povijesnog konteksta, dakle u smislu konteksta njihovog nastanka, kao dijela kojima je temeljni sadržaj patriotske naravi. Ono o čemu se radi jest pokušaj da se pokaže da citiramo Gramšija u njegovoj interpretaciji kako treba povijesno djelovati da bi se uspjelo, ali e, tko djeluje, djelujemo mi, tko smo mi, to još neće biti određeno u modernim nacionalnim terminima, ali se u osnovi radi o ujedinjenju Italije. Radi se o tomu da mnogo prije Hegla Machiavelli zapravo naslučuje prije nego što poima da nacije preko države tek ulaze u povijest. On će stoga recimo u deset knjiga Tita Livija, dakle raspravama o deset knjiga Tita Livija, zastupati veoma konzekventno republikansku poziciju, da bi vladaru zastupao jasnu monarhiju, ali doživotnu, dakle ne monarhiju koja bi bila nasljedna, a ista mu je e, zapravo temeljna ideja na pameti da se djeluje tako da bi se uspjelo sa stajališta potrebe ujedinjenja Italije, dakle ponavljam opet patriotski, ili da kažem u ovoj ocjeni jedan termin koji je danas kod nas do zloporabe često korišten, Makeveli odista državotvorni mislivac u dva aspekta. On s jedne strane uopće uvodi termin država. Taj termin ne postoji nigdje prije njega. Lo stato izvedeno iz talijanskog status, dakle stanje, odatle su svi moderni evropski jezici preuzeli termin, dakle state, leta, stato ili štat – E, s tim da slavenski jezici imaju neke starije oblike, kod nas je ovo država iz održavati preuzeta, ali zapravo ima isto smisao. Radi se upravo tomu da je e, tim terminom trebalo biti imenovano nešto što treba održavati neko stanje stvari, uspostaviti i onda održavati. U terminu štat ili state ili stato je naglasak na e, samom stanju, u našem terminu je naglasak na održavanju ali to je ono što je Makeveliju bitno u njegove državotvornosti i drugo, u konkretnoj verziji, na drugoj razini, mu je stalo do toga da se Italija, još ne može biti poimljena kao nacija, ali eto kao recimo pu, kao pućanstvo, dovede do razine države kako bi mogla povijesno djelovati. Nikolo Machiavelli rođen je u Firenci 3. svibnja 1469. godine. Obitelj Machiavelli bila je među imućnim obiteljima. Na njezinom obiteljskom grbu nalazio se štit s četiri čavla, naime na toskanskom Malchiavelli znači zli čavlići. Međutim, Nikolov otac Bernardo pripadao je najsiromašnijoj grani obitelji. Posjedovao je imanje nedaleko od Firence, nešto šume i polja, te skromnu jednokatnicu koju su zvali svratište. Nikolov otac bio je doktor prava, ali se svojom profesijom mogao baviti u tajnosti, jer mu je oduzeto pravo bavljenja odvjetništvom i pristup javnoj službi. Naime, dugovao je novce gradu Firenci. Zbog siromaštva Machiavelli neće dobiti najbolje obrazovanje. Latinski je bolje naučio sam, čitajući rimske klasike, nego što su mu u tome pomogli njegovi učitelji. Grčki nikad nije naučio. Godine 1498. Machiavelli se natječe za mjesto u takozvanoj drugoj kancelariji, ali biva odbijen. U to je vrijeme na vlasti asketski redovnik Savonarola. Taj je Dominikanac nastojao provesti oštre vjerske i političke reforme u gradu, ali je 1498. zbačen s vlasti i spaljen na lomači. Nakon Savonaroline smrti, Machiavelli biva primljen u drugu kancelariju. Taj kancelarija upravljala vanjskim poslovima i obranom Firentinske republike godine 1500. odlazi na svoju prvu važnu diplomatsku misiju, na francuski dvor, i tamo ostaje šest mjeseci. Machiavelli se zarazio politikom i do kraja života strastveno će se njome baviti. Bilo da će ju stvarati, bilo da će o njoj pisati. Francis Bacon, engleski filozof iz 17. stoljeća koji je svojim dijelom započeo revoluciju u znanstvenom istraživanju prirode, napisao je da Machiavelliju moramo zahvaliti što je pisao onome što ljudi čine, a ne ono što bi trebalo da čine. U 15. poglavlju svog vladara, u kojem raspravlja zašto ljude, a posebno vladare, hvale, odnosno kude, Machiavelli piše. Ostaje nam da vidimo na koji način mora vladar postupati s podanicima i s prijateljima. Znam da su mnogi o tome pisali, pa se bojim da me netko, kad se i toga lačam, ne uzme za poduzetna čovjeka, osobito zato što se u toj stvari udaljujem od savjeta koje su drugi davali. Ali namjera mi je da napišem nešto korisno po onoga koji će razumjeti, pa mi se činilo da je mnogo doličnije držati se zbiljske istine stvari nego li njezina privida. Mnogi su zamišljali republike i monarhije za koje se nije nikada ni vidjelo ni čulo da su odista postojale. Od toga kako se živi do toga kako bi valjalo živjeti, toliko je daleko da onaj koji zanemaruje ono što se radi zbog onoga što bi se imalo raditi, prije da nastoji oko svoje propasti, nego li oko održanja. Beknova je ocjena veoma često navođena i po mom sudu je zapravo pogrešna. E, kod Makevelija se također radi o jednom ideal tipu. Njegov ideal tip vladara je e, opis osobe koja je u stanju biti, da uzmem termin opet koji se kod nas veoma često krivo koristi, djelatnikom. Djelatnik je onaj tko je povijesno djelatan, dakle tko je u stanju iskoristiti svoje osobine, skup osobina koje zove virtu ili vrlina, što nema nikakve veze sa uobičajenim shvaćanjem moralne vrline, i fortuna, to znači sreća, to znači sposobnost da se iskoristi jedan povijesni trenutak koji se možda nikada više neće ponoviti te dvije osobine su bitne za to da bilo tko postane djelatnikom, dakle da bude recimo to tako politički djelotvor. E, to o čemu kod Makevelija međutim riječ jest skup metodičkih naputaka koji su u maniri vremena e, psihologizirani, premda je u osnovi kad se gleda e, trijada njegovih najvažnijih dijela, dakle povijest Firence, rasprave deset knjiga Tita i vladar riječ o tomu da je Machiavelli prvi autor moderne epohe utoliko što on povijesne zakonitosti pokušava najprije ustanoviti i na osnovi tako uglavljenih zakonitosti izvesti naputke o djelovanju u našem vremenu, odnosno njegovom vremenu, ali u našem ako se to tako čita. Ili drugčije rečeno, njegova pretpostavka da su osnove, osnovne osobine ljudi i osnovne osobine društava konstantne. Prema tomu, ako ustanovite kako su djelovali Rimljani za vrijeme Republike ili za vrijeme carstva ili kako su djelovali Firentinci dvije stotine godina prije njegova vremena, ustanovili ste obrazce koji se zapravo neprestance ponavljaju i zbog toga što se ti obrazci ponavljaju se mogu formulirati neki općeniti, to dakle opet ponavljam, znači ideal, tipski zaključci i e, ako se hoće biti precizni, može se reći da je Makeveli s jedne strane za samorazumijevanje političara i politike bio odveć ciničan, ali je za realnost politike, pogotovo realnost politike u našem stoljeću, ili odnosno da budemo precizni u prošlom 20. stoljeću, bio čak pomalo i naivan. Prema tomu, prije riječ o idealtipskom stajalištu nego li nekom u tom pogledu empirijskom e, pristupu. Stvaranju mita oko Makijavelijevog dijela nije samo pomoglo to što je smatran za prvog mislioca koji je odvojio politiku od morala i etike. Mit je još povećala njegova reputacija bezbožnika. U raspravi o dijelu rimskog povjesničara Tita Livija, Makijaveli hvali vjeru starih Rimljana zato što je pomogla u zapovjedanju vojskama, u pokoravanju puka, u održavanju dobrote ljudi i u sramoćenju opakih. Drugim riječima, ta je vjera bila dobra za državu. Ali kršćanstvo Makijaveli nije držao dobrim za državu jer ne uči građane i podanike vrlinama koji su potrebne državi, vrlinama poput hrabrosti, časti i muževnosti. Usto njegova ocjena uloge crkve u talijanskoj povijesti nije bila blagonaklona. Prvo je što crkvi i svećenicima mi, talijani, dugujemo to što smo postali bezvjerci i zli. Ali ima nešto još gore od toga što je uzrokom naše propasti. To je da je crkva ovu našu zemlju držala i da je drži u neslozi. Osnovni postulati Makijavelijog razumijevanja politike jesu tomu da je politika nešto što se u analizi, da bi se razumjelo, dakle, mora svesti na tehniku. Sve što mene zanima, reći će veli indirektno, ali u nekim rečenicama gotovo doslovce, jest što treba učiniti da bi se ili a. dospjelo na vlast ili b. vlast očuvalo. Vlast je okosnica političkog univerzuma i sve o čemu se u politici radi jest uspjeh ili neuspjeh u odnosu na vlast. U tom pogledu ničega važnijega od vlasti, a to je dakle ustanovno osigurana moć, za politiku ne može biti, pa ni ideologija ne može biti e, važnija. Dapače, Machiavelli je zbog tog polemičkog konteksta u odnosu na kršćanstvo, odnosno u odnosu na katoličanstvo, veoma jasno stalo do toga da se politiku oslobodi od ideologije i u tom pogledu je njegovo shvaćanje politike samo djelomice primjenjivo na suvremenu politiku koja je bitno ideologizirana. U tom pogledu on će reći da ga sve, moral, ono što bismo danas zvali ideologija, ili recimo bismo mogli zvati u njegovo vrijeme vjera, e, privreda ili recimo zemljopis zanima samo s obzirom na to kako će se država ostrojiti i kako će vlast u njoj funkcionirati. I sve drugo je u tom pogledu razred. Godine 1500. Machiavelli se ženi građankom Marijetom Korsini. Par će imati šestoro djece, a ono što će najviše mučiti obitelj Machiavelli biće stalno izbivanje Nikola od kuće i besparica. Škrta Firentinska javna blagajna davala je Machiavelliju četiri lire dnevno a ni dnevnice nisu najbolje. Na svojim diplomatskim misijama Makeveli ne može spavati u najboljim prenoćištima, niti unajmiti najbolje konje. Uz izvještaje iz diplomatskih misija, on u Firencu šalje gnjevna pisma u kojim traži da mu se priznaju realni troškovi koje on ima u izvršavanju diplomatskih zadataka. Ali Firenca nije namjeravala mijenjati svoju fiskalnu politiku. godine 1502. na čelo Firence dolazi Pietro Soderini. On je mogao biti idealan vladar, imao je sve vrline za to. Bio je pošten, plemenit, odgovoran, ustrajan i tako dalje. Ali nije posjedovao energičnost i bio je neudlučan u situacijama gdje se tražila odlučnost to će mu doći glave, jer talijanski gradovi države u to vrijeme nisu bili mjesto za neodlučnog političara. Razne stranke i obitelji borile su se za vlast i prestiž, i to do krvi. Ubojstva i urote bile su česta stvar. Makjaveli će nakon Soderinijeve propasti 1512. godine u jednom svom sonetu zadirkivati Soderinija da njegova duša neće otići u pakao, već u limb, jer su tamo duše nevine dječice. Zajedno sa Soderinijem propašće i Makjaveli – između te dvojice razviće se prijateljstvo, a Machiavelli će postati desna ruka Soderinija i drugi čovjek Firence. Ali to će Machiavelliju donijeti velike probleme. će ga Soderinijevim potrkalom. Biće optužen da je vambračni sin i da kao takav ne može obavljati nikakvu državnu dužnost, te da njegov otac nije platio porez. Možda su to bili razlozi zbog kojih je Machiavelli u svom vladaru dao izrazito loš opis ljudi. Jer o ljudima se općenito može reći ovo. Nezahvalni su, nepouzdani, prijetvorni i himbeni. Klone se opasnosti i pohlepni su za dobitkom. Ako im dobro činiš, uz tebe su. Nude ti krv svoju i imutak, život i djecu kad je potreba daleko. No kad se nevolja primakne, oni izmiču. Propada vladar koji se posve oslonio na njihove riječi, a nije se ni na što pripravio. Osim toga, Ljudi se manje ustručavaju da uvrijede nekoga koji želi da ga ljube, nego li nekoga koji im je ulijevao strah, jer ljubav se podržava vezom zahvalnosti. Samo što ljudi, opaki kao što jesu, tu vezu raskidaju kad god im je to od koristi. Strah se pak podražava neprestanom prijetnjom kazne. Formulacija gotovo do stereotipije ponavljana u vladaru je nemojte im okretati leđa jer zna se kakvi su. To je ono što zovemo e, pesimističkom ili negativnom antropologijom. U osnovi se u historiji filozofije politike gotovo u bez izuzetaka može pokazati da oni autori koji polaze od takve negativne ili pesimističke antropologije zastupaju čvrstu, jaku, djelotvornu državu. Oni pa koji imaju optimističku antropologiju smatrat će da država može biti slabija ili čak u radikalnoj varijanti anarhista da država nije ni potrebna. Nema dvojbe o tomu da je u svojim povijesnim radovima, prije svega u povijesti Firence, a djelomično i u raspravama deset knjiga Tita Livija, Machiavelli autor koji nastoji doći do iskustvenih, empirijskih činjenica – ali u vladaru je također potpuno jasno da je na dijelu jasna e, verzija negativne ili e, pesimističke antropologije, dakle stajališta po kojemu ljude treba vlašću držati u redu, jer inače oni po sebi će neprestance unositi nered, neprestance naruši, narušavati red i e, stvarati situaciju u kojoj će unutrašnji odnosi u zajednici biti upitni, a to je ono što je Machiavelli već iz njegovog iskustva s povješću Firence u njegovom razdoblju e, gotovo najgora moguća varijanta. U Machiavellijevo vrijeme Italija je bila bojno polje. Talijanski gradovi države međusobno su ratovali za prevlast. Po razjedinjenoj Italiji kružile su vojske ratujući i pljačkajući. Najgori su bili njemački i švicarski plaćenici. Makjaveli će upravo vojsku sastavljenu od plaćenika profesionalaca nazvati najgorom koju jedna država može imati. U borbu za prevlast uključeni su bili i papa sa svojom moćnom papinskom državom te kraljevina Francuska i Španjolska. U takvoj Italiji vladar nije mogao biti bilo tko. Nikolo Machiavelli Vladar, poglavlje 18. Kako vladari moraju držati zadatu vjeru. Morate znati da postoje dva načina borbe, zakonom i silom. Prvi je način svojstven čovjeku, drugi životinjama. No, kako prvi način često nije dovoljan, valja se utjecati i drugome. Stoga je nužno da se vladar zna dobro poslužiti i ljudskim i životinskim svojstvima kad je na vladaru nužno da se služi životinskim svojstvima, mora između njih izabrati lisicu i lava. Jer lav se ne može obraniti od mreže, a lisica od vukova. Mora dakle biti lisica, hoće li da predosjeti mrežu, a lav da prepadne vukove. Oni koji jednostavno nasljeđuju lavovsku narav ne razumiju se u vladarsku vještinu. Ne može se dakle i ne smije razborit gospodar držati zadane vjere ako je to na njegovu štetu i ako je nestalo razloga koji su ga naveli da učini obećanje. Kad bi svi ljudi bili dobri, ovaj savjet ne bi bio dobar. No, jer su opaki i ne bi ni oni držali zadanu vjeru što je tebi zadadoše, ne moraš je niti držati prema njima. Osim toga, nikad vladarima nije ponestalo valjanih razloga da opravdaju nevjeru. Tko se bolje znao služiti lisičkim svojstvima, bolje je prošao. Vladar ima različite osobine veoma često se koriste paralele sa vukom i lisicom, dakle moć i lukavstvo. I to je ono o čemu u osnovi različitim varijantama Machiavelli govori, to su ti poznati središnji dijelovi knjige, to je zapravo omanji knjižuljak, taj vladar, 15. do 19. poglavlje, u kojima e, se u osnovi kaže sljedeće. Vladar je u poziciji da se od njega očekuje da koristi svaku silu koja mu je nužna da bi došao na vlast, odnosno da bi čuvao inače još nije vladar. Dakle, da bi očuvao vlast, odnosno one koji je kandidat, recimo to tako, da bi na vlast došao, ali je, s druge strane, razumnije. Mi bismo čak to mogli u modernom terminu e, prevesti kao ekonomičnije. Rabiti što je moguće manje sile. To se postiže tako da se umjesto sile rabi lukavstvo i da se ljude u tom pogledu e, eto recimo realistički ili možda čak e, pesimistički razumije. Rečenica iz 18. poglavlja glasi e, Vladar ne smije zaboraviti da će ljudi lakše i brže zaboraviti smrt oca nego da im se oduzme imutak. To je karakteristika ljudi, to, ono, to je ono što vladar mora imati na umu, to jest on mora djelovati tako da što je moguće manje antagonizira, da što je moguće manje stvara neprijatelje od svojih podanika. Dakle, da im se obraća koristeći pojmove koje ljudi, koje e, ljudi vole prihvatiti, kao što su zajedništvo, kao što je jednakost, kao što je sloboda, jer će ih na taj način, ako ne pridobiti, ono barem neće ih otjerati od sebe, a onda će on u svojoj praksi te termine rabiti onako kako njemu odgovara, e da bi, ponavljam, opet očuvao vlast ili došao na nju. Nikolo Machiavelli, Vladar, poglavlje peto. Na koji način valja upravljati gradovima ili zemljama koji su prije osvajanja živjeli prema svojim zakonima? Kad su osvojene države vikle da žive po svojim zakonima i u slobodi, tri su načina da se zadrže u vlasti. Prvi je da se unište, drugi da se vladar sam u njima nastani, a treći da im ostavi zakone, kupi određeni namet i uspostavi u njima vladu nekolicine koja će im osigurati njihovo prijateljstvo. Eto, na primjer, Spartanaca i Rimljana. Spartanci su vladali Atenom i Tebom – uspostavivši u njima vladu nekolicine, pa ipak su ih izgubili. Rimljani pak razoriše Kapu, Kartagu i Numanciju, da ih zadrže u vlasti i ne izgubiše ih. Htjedoše držati pod svojom vlašću Grčku, otprilike kako je u Spartanci, ostavljajući joj slobodu i poštivajući njezine zakone, no u tome nisu uspjeli. Stoga su bili prisiljeni razoriti mnogo gradova u toj pokrajini, samo da očuvaju vlast. Doista, nema pouzdanijeg načina od razaranja, želiš li održati svoju vlast u osvojenim gradovima. A zavlada li netko gradom koji je navikao živjeti slobodno i ne razori ga, može očekivati da će grad uništiti njega. U takvom svijetu gdje se unutar gradova i između država vode borbe za vlast, vladar mora znati kako zadržati ili kako zadobiti vlast, govori profesor dr. Žarko Puhovski. U istoj epohi imamo dva velika autora bez kojih nije zamisliva teorija politike od onda pa do našeg vremena, Morus i Machiavelli. Oni su na izgled fundamentalno različiti. Morus je utopist koji fantazira o dalekim južnim morima, otocima gdje će vladati neka vrst komunizma, jednakosti i tako dalje. Ali istovremeno kad se pažljivije gleda politički sadržaj Morusove pozicije. Ona je veoma rigidna sa stajališta suvremenog razumijevanja nečega što bismo zvali, na primjer, ljudskim pravima. Samo jedan primjer da navedem. Morus navodi, recimo, da je neodgovorno dopuštati ljudima da koriste razum kad kupuju cipele, a da se povode za nečim tako slijepim kao što su osjećaji kada si odabiru e, životnoga druga ili družicu s kojim će imati djecu, te zahtjeva da posebne E, komisije koje uprava formira određuju tko će se s kime sparivati, pri čemu će se ljudi ne preskinuti do gola da se vidi da nema nekih mana, onda će se odrediti tko će se s kim sparivati, tako da kažemo službenim putem jer se ne dopušta privatna inicijativa. E, Uspovjećeno Moros skupa sa velim, uza sve razlike zastupa i doživotnog kralja ili vladara ili kneza ili predsjednika u ovoj kontekstu je to svejedno. jedno s time što je Morusu stalo do izbora, a Makeveli ima stajalište po kojemu nasljeda monarhija znači da će doći na vlast netko tko se ni na koji način nije kvalificirao. U tom pogledu, dakle, Makeveli pokušava kombinirati svoje svjetonazorske pretpostavke, sukobljavanje sa moraliziranjem koje dolaze iz crkve i svoje osobno iskustvo. On je bio za vrijeme jednog od protudara Medici, ono vrijeme kad se u Firenci svako malo događalo da imate republiku, pa onda medici preuzmu vlast, pa opet republiku, pa medici preuzmu vlast. U jednoj od tih varijanti je sam e, Machiavelli bio zatvoren i mučen i on je prošao kroz sve to. I on zastupa jednu, moglo bi se reći, sasvim pragmatičku soluciju. Ako nekog e, želite ili morate sa svog stajališta koristiti tako da iz njega recimo izvučete podatke, uglavnom se radi o muškarcima u to vrijeme kao subjektima politike, žene još ne postoje ili veoma rijetko i iznimno, onda e, to treba učiniti najprije tako da ga se pokuša podmititi lijepim riječima, pa ga se pokuša podmititi novcem, pa ga se pokuša zaplašiti, pa ga se pokuša ucijeniti i ako ništa ne pomaže, onda će ga se fizički mučiti da bi se istina izvukla i tu on, rekli bismo modernim terminima, ne želi ohrabrivati nikakvu patologiju, nikakve psihopate. On želi da se to radi, uvjetno rečeno, klinički čisto. Što je moguće brže, mučiti samo toliko koliko treba da se neka istina ili informacija izvuče koja je važna za održavanje neke političke pozicije, sve drugo on smatra nedopustim. Dakle, on ima, ponavljam, opet jedan čisto teleologijski svrhoviti pristup koji smatra da ne postoje moralne vrednote koje bi mogle konkurirati načelu i značenju načela očuvanja vlasti na koje se vladar nalazi. Godine 1502. Machiavelli odlazi u diplomatsku misiju kod Čezara Borđe, sina ozloglašenog pape Aleksandra VI. Čezara je naumio stvoriti jaku državu u Italiji. Machiavelli ga je prvi put posjetio dok je Čezare u krvi gušio jednu pobunu. Susret sa snažnim i opakim vladarom koji je brzo osvajao Italiju ostavio je duboki utisak kod Makevelija. Sve osobine koje je imao Vojvoda Čezare, lukavost, odlučnost, okrutnost i neumoljivost, činile su se idealnim osobinama vladara koji bi ujedinio Italiju. Kad je Vojvoda osvojio Romanju, vidio je da njome vladaju nesposobni gospodari, za koje bi se prije moglo reći da pljačkaju podanike i daju im povoda da se razjedinjuju, negoli da nad njima vladaju. Ta je pokrajina bila tako puna otimačina, razbojstava i nasilja svake vrste, te je Vojvoda prosudi da je nužno, ako je želi primiriti i učiniti pokornom prema vladaru, da uvede u nju dobru upravu. Stoga joj na čelo postavi Meser Ramira de Orku, čovjeka okrutna i bezobzirna, ostavivši mu neograničenu vlast. Ramiro zemlju u malo vremena primiri i ujedini, stekavši veliki ugled. Nakon toga Prosudi Vojvoda da više nije nužna toliko pretjerana vlast, pa usrete pokrajine uspostavi građanski sud na čelu s izvrsnim predsjednikom. Kako je Vojvoda znao da je dotadašnja strogost urodila i mržnjom prema njemu, odluči iščupati mržnju iz srca toga naroda i posvega uza se pridobiti. Htio je pokazati ovo. Ako je došlo do takve okrutnosti, to ona nije potekla od njega, nego od opake naravi upravnikove, kad je ugrabio priliku da ostvari svoju nakanu, izloži Ramira jednog jutra na trgu u Čezeni, rasječena nadvoje, a pored njega komad drveta i krvav nož. Okrutnost toga prizora u isto vrijeme ispuni zadovoljstvom i bezeknu narod. Cilj je vladavine u osnovi već prije Hopsa, ali potpuno Hopsovski, sigurnost. Dakle, treba postići da se e, reducira razina sukoba s kojima se postupa na nasilan način, da uzmemo suvremene termine. Odnosno, ako hoćete drugi termin, postići e, monopol sile. To bi opet značilo da većina ljudi živi sigurnije i to koliko god to bilo paradoksalno s obzirom na toliko često citirani i pogrešno interpretirani Makevelijev cinizam, je jedna idealistička komponenta u njegovom shvaćanju vladara kao onoga tko se na svoj način žrtvuje za dobro zajednice da bi se zajednica osigurala u miru. S druge strane, ponavljam opet, zajednica nije mišljena nikako abstraktno, ona je mišljena kao drugo ime za Italiju. E, fiks ideja Makevelijeva jest ujedinjenje Italije na način koji bi osigurao da Italija preživi. Danas, ponavljam opet, danas bismo rekli kao nacija. On bi vjerojatno rekao kao e, pučka zajednica ili tako nešto. Godine 1505. ostvarit će se još jedan Makevelijev san. U Firenci stvara se građanska milicija koja je trebala braniti grad. Kao poštovatelj rimske republikanske tradicije o kojoj je tako strastveno pisao u svojim dijelima raspravo o dekadi Tita Livija i umjeće ratovanja, Makeveli će miliciju urediti po uzoru na rimske legije. Četiri godine nakon osnivanja milicija će pokazati svoju vrijednost osvajanjem od Firence odmetnutog grada Pize. Machiavelli je bio sa svojim vojnicima na bojištu, iako mu je iz Firence poručeno da se ne izlaže opasnosti. Njegov je odgovor bio da bi umro od melankolije, da je ostao u šatoru ne pridruživši se svojim vojnicima. Machiavellijev politički pad počinje 1512. godine. Njegova milicija te je godine razbijena od švicarskih plaćenika, a Pietro Soderini mora pobjeći iz Firence. Godinu dana nakon poraza on završava u zatvoru. U politički život vratit će se tek 1519. godine, ali ponovni uspon bit će polagan i mukotrpan. U tim godinama Makeveli će napisati svoje najbolja dijela, vladara, raspravu, umjeće ratovanja i firentinsku povijest, te niz manjih političkih dijela. Posebnu slavu doživjet će njegove komedije od kojih je najslavnija Mandragola. Poglavlje 17. O okrutnosti i blagosti i je li bolje da vladara ljube ili da ga se boje? Je li bolje da te ljudi ljube ili da te se boje? Odgovor je da bi bilo najbolje i jedno i drugo. No kako je to dvoje teško sastaviti, mnogo je sigurnije da te se ljudi boje nego li da te ljube, ako već oboje ne možeš postići. Ipak, vladar mora paziti da ga se podanici boje tako da bar izbjegne mržnji, ako već ne može postići ljubav. Jer se može vrlo lako dogoditi da se ljudi nekoga boje, a da ga ipak ne mrze. Vladar će to najbolje postići ako ne posiže za imutkom svojih građana i podanika i za njihovim ženama. Ako bi ipak bio prisiljen da prolije nečiju krv, mora to uraditi kad ima potrebno opravdanje i očit uzrok. No prije svega ne smije posezati za tuđim imutkom, jer ljudi brže zaboravljaju smrt očevu nego li gubitak očevine. Ubrzo nakon Makevelijeve smrti počinje stvaranje mita o njemu. Prvi napad na makevelijevo dijelo zabilježen je 1538. kada engleski kardinal Reginald Paul u svojoj knjizi napisao da je Makevelijevo dijelo napisano sotoninim prstom. Na Tridenskom koncilu Makevelijeva dijela dolaze na popis zabranjenih knjiga, a napad se pojačava nakon osnivanja družbe Isusove. Godine 1615. u Ingolštatu javno je spaljen Makevelijev portret. Zanimljivo je da rečenica cilj opravdava sredstvo koje se pripisuje Makeveliju zapravo dolazi od Ignacija de Loyole, osnivača Isusovačkog reda. Makevelizam postaje sinonim za bezobzirnu i amoralnu politiku, a u engleskom jeziku je od Makevelijevog imena skovan izraz za vraga, Old Nick. Za druge je pak, poput velikih filozofa kao što su Francis Bacon, Baruch de Spinoza, Thomas Hobbes i Jean-Jacques Rousseau, Makeveli borac za slobodu, veliki i dalekovidni mislilac. Rasprava o Makevelijevom dijelu traje i dan danas. Doslovno čitan Makeveli bi danas mogao opisati samo nekakvog recimo predsjednika kućnog savjeta, ali nikakvog realno uspješnog, dakle takozvanog ozbiljnog političara, zbog jednog jednostavnog razloga. Danas nema politike bez ideologije. Koliko god se govorilo o cinizmu, o okrutnosti Makevelijevoj, za njega bi bilo teorijski i izvedbeno potpuno neshvatljivo i neprihvatljivo to što jedan Hitler ubija milijune židova od kojih bi mnogi bili pripravni biti dobri građani pa čak i podanici Trećeg rajha. Što Stalin ubija milijune ljudi od kojih mnogi sebe smatraju boljim komunistima od svojih čuvara i onih koji će ih na koncu ubiti. Dakle, ubijaju ljude koji im nisu opasni sa stajališta njihove vlastodržačke pozicije – nego ih ubijaju na osnovi toga što su u svojim knjigama, u svojim programima sebi zadali ideologijski, svjetonazorski za cilj da te ljude ubiju. To je nešto što je za Makevelija neprihvatljivo. Ne ubijate židove, ne ubijate alternativno orijentirane komuniste, osim onda ako su oni potencijalno, a pogotovo realno, opasnost po vašu vlast. To se u naše vrijeme više ne razumije. U naše vrijeme je došlo do toga što zovemo primjerice etničko čišćenje, što bi za Makevelija bilo potpuno neshvatljivo. Dakle, da ljude jednostavno tjerate s neke teritorije zato što pripadaju nekoj naciji, nekoj vjeri i kao takvi su potencijalno sumnjivi, a da nemate nikakvih političkih razloga vjerovati da bi oni bili opasni, nego samo svjetonazorske razloge. S druge strane, Makevelijev pokušaj da oslobodi politiku od morala pokazuje puni doseg upravo u vremenu u kojem smo suočeni bili s totalitarnim režimima. Totalitarni režimi su režimi koji jednu moralnu koncepciju, što god netko tomu mislio, naravno jednu pogrešnu moralnu koncepciju, ali jednu formalno rečeno moralnu koncepciju, pokušavaju realizirati bez ikakvih ograda. Hitler će napisati u Mein Kampfu u moje borbi da su židovi rasa koja e, truje krv zdravih Njemaca. I zato za obranu Njemaca i njihove krvi židove treba e, naprosto konačno se riješiti njihovo pitanje, dakle treba ih istrijebiti. U tom pogledu e, Hitlerova politika nije ništa drugo nego realizacija jedne moralne koncepcije po kojoj su židovi zlo. Oni su ljudi koji su od rođenja zli. Kao što su kod Staljina zli trockisti, e, renegati, socijaldemokrati ili već ko naiđe, kao takvi. A nema ni u jednoj ni u drugoj totalitarnoj koncepciji nikakvih političkih, a kamoli pravnih, ograda za realiziranje tog koncepta. Kod Makevelija je u tom pogledu stvar, to se mirno može reći, bez cinizma poštenija. Tko je neprijatelj vlasti, osjetit će na sebi pesnicu vlasti. Svi drugi će biti više ili manje pošteđeni jer njih vlast ne zanima budući te ljude e, sama vlast opet e, ne privlači i ne zanima i zbog toga su oni u međusobnom neutralnom odnosu. E, paradoks je naime tomu, i to veoma često izazivlja nesporazume, što se mora reći da je nedvojbeno za svaku politiku, pogotovo suvremenu gdje političari imaju još mnogo više moći nego ranije, bitno da političari djeluju kao moralne osobe po svim temeljnim načelima moralnog digniteta. Ali politika nema načina da bude neposredno izvedena iz morala, a da to, ne bude, a da to nema totalitarne konsekvencije. Jer jednostavno rečeno, sa stajališta morala i moralne filozofije, kompromis je nešto najniže. Kad se kaže da je netko kompromitirao svoje ideale, onda se kaže da je ta osoba izgubila moralnu kompetenciju. Dakle, moralnu podobnost. Nasuprot tomu, za svaku netotalitarnu politiku kompromis je najviša metodička pretpostavka funkcioniranja. Kompromisom se e, funkcionira pod pretpostavkom koja je bitna za suvremenu, recimo to tako, liberalno-demokratsku politiku, da nitko ne može potpuno pobijediti. Budući ne mogu potpuno pobijediti, a to znači naprosto ukinuti egzistenciju, ukinuti opstanak druge strane, ukinuti ju barem u političkom smislu, a kad kada čak i fizički, ako to ne mogu, pristajem na to na, da podijelimo vrijednosti, dakle da se dio mojega programa realizira, ali da cijena za realizaciju mojega programa bude da prihvatim da se realizira dio tuđega programa i da time zapravo odustanem od svojega izvornog programa u ime ostvarenja jednog njegovog dijela, jer inače neću dobiti ništa. Ta logika jest, kad je se ovako sasvim načelno opisuje, jasno po sebi dvojbene moralnosti. Ali bez nje nema suvremene pluralističke ili kako god je hoćete nazvati politike. I zbog toga je Machiavelli daleko sežno značajan danas u toliko što se može reći da on nažalost, paradoksalno ili ne, svojim dijelom, pogotovo e, vladarom, ne opisuje suvremenu politiku jer ona tišla još dalje u pravcu jednog ideologiziranja e, politike koje se izvodi formalno kao moraliziranje, jer uvijek se ti e, tipovi opravdanja teške artiljerije, bilo simbolički ili doslovno teške artiljerije, izvode iz moralnih argumenata. Naši neprijatelji su ono što Grci zovu oj barbaroj, barbari. To nisu pravi ljudi, njih treba eksterminirati, njih treba istrijebiti da bismo mogli realizirati svoje moralne vrednote, zato što oni primjerice sa stajališta fundamentalista e, islamskih ne dijele prave vjerske vrijednosti ili sa stajališta na drugoj strani e, e, razvijenih fundamentalista su svi ljudi koji pripadaju islamu suspektni i kao takvi neprijatelji i onda ih treba E, maknuti s lica zemlje. Ako se to prihvati, on će se vidjeti da ako se taj opis, naime, činjenica prihvati, a mislim da on nije nekorektan, vidjet će se da je e, sav Makeveljev cinizam zapravo objektivno gledano još uvijek naivan u odnosu na praksu politike zadnjih e, stotinja godina. Godine 1527. car Svetog Rimskog carstva Karlo V. kreće na pohod u Italiju. Liga od konjaka, savez između papinske države, Francuske, Venecije i Milana, ne uspjeva zaustaviti trupe Karla V. i u svibnju njegovi plaćenici ulaze u Rim i pljačkaju ga. Papa Clement VII, zapravo Giulio Medici, potpuno je poražen. U istom mjesecu u Firenci izbija pobuna protiv Medičejaca. Ponovo se uspostavlja republika, a Machiavelli se kandidira za šefa druge kancelarije. Međutim, nije izabran, a na izborima doživljava teške uvrede. Desetak dana poslije izbora, 21. lipnja 1527. godine, Machiavelli umire. Prije smrti pokazao je još jedanput svoju duhovitost. Na samrtnoj postelji ispričao je kako je sanjao da je umro i došao u nebo. Tamo je sreo gomilu siromaha. Kada su mu oni objasnili da su oni siromašni duhom kojima pripada kraljevstvo nebesko, okrenuo se drugoj skupini u kojoj su bili učeni ljudi. Kada su mu rekli da su to svjetski mudraci kojima je namijenjen pakao, rekao je, u tom slučaju ja idem s njima, bar će mi biti zabavnije. Tako je umro Niccolo Machiavelli, veliki pisac i mislilac, jedan od utemeljitelja filozofije povijesti i novovjekovne filozofije politike i što mu je možda bilo najvažnije, dobar građanin svog rodnog grada kojega je, kako je sam rekao, volio više od svoje duše. Tko zna kako bi taj pisac vladara gledao na današnji svijet, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Ponajprije kod Makevelija se događa nešto što imate kod drugih velikih autora, kod Platona recimo ili Spinoze, da imaju prvu, drugu ili čak treću varijantu idealne države, približno realne i realne varijante e, shvaćanja države, odnosno političke zajednice. I kod Makevelija je tako, sigurno je i nedvojbeno da je njegov ideal republika. Isto je tako jasno da on u vladaru zastupa veoma čvrstu, mogli bismo reći, monarhiju koja bi bila u konceptu bliska Hopsovom konceptu apsolutne monarhije, ali nije nasljedna. To s jedne strane se može u njegovom dijelu, dakle biografijski i bibliografijski, pratiti kad se gleda mala knjižica, mala knjiga koja je nazvao Život i dijelo Kastručaka Strakanije iz Luke, koja je jedna biografska e, skica u kojoj se pojavljuju kod jednog danas potpuno zaboravljenog e, čovjeka iz tog vremena, nekad osobina koja će biti e, kao, kao osobine idealnog vladara formulirane. I zbog tog razloga, dakle zbog mješavine opet načenih i empirijskih razloga, Makeveli će onda u vladaru koji je, preko kojega je postao e, historijski i povijesno djelatan, zastupati e, državu koja jamči sigurnost. Sve drugo će biti drugorazredno. Od Hobsona dalje to je prihvaćeno kao legitimacija moderne države da jamči sigurnost, a sloboda, jednakost, solidarnost i tako dalje dolaze tek nakon toga. I može se reći da u današnjim državama je situacija takva da je e, idealno tipski na dijelu pokušaj da se realizira onaj republikanizam o kojem govori e, Machiavelli, naravno danas u varijanti koja je bila mnogo bliža republikanizmu jedne Hane Arendt. E, što je samo po povijesnim pretpostavkama sukladno Makeveliju. ali kad god dođe do toga da se realni politički poslovi analiziraju, pokazat će se da u njima se uvijek iznova na mikroplanu, dakle u odnosu petorice članova nekakvog politbiro komunističke partije, petnastorica članova nekakve vlade, nekakve velike države, ponavljaju ovi odnosi o kojima govori Makeveli, s time da oni na razini javnog djelovanja danas više nemaju takvu ulogu jer su, ponavljam, opet bitno posredovani e, ideologijom, odnosno svjetonazorom. E, konačno, e, jednostavan primjer može upozoriti na to kako stvari izgledaju. Europska unija kao možda najbolji primjer nekakvog pokušaja postmodernog utemeljenja uvjetno rečeno nadnacionalne zajednice je unija koja se sastoji od 15 u svim e, formalnim, pa u mnogo čemu i realnim kategorijama demokratski organiziranih država. Ali samo funkcioniranje Europske unije na razini koja je izvedena iz pragmatskog e, nivoa, iz potrebe da se funkcionira, ni po čemu nije demokratsko. Europom u Europskoj uniji vlada Europska komisija ili povjerenstvo ako se to kad, kad kod nas prevodi, nad kojom nema realne kontrole Europskog parlamenta. Evropska unija koja je već oduzela brojne ingerencije klasičnim nacionalnim državama, koje su demokratske, sama po sebi nije demokratski utemeljena, dapače na jednoj mnogo više razini naravno, ima mnogo zabrinjavajućih paralela s Jugoslavijom u zadnjih deset godina. Dakle, imate jednu vrst konfederacije egzekutive ili izvršne vlasti, vlade svih država su u međusobnom kontaktu sa Europskom komisijom, ali Europski parlament je zapravo u demokratskom smislu još uvijek prije dobar vic nego li realna zakonodavna institucija i u tom pogledu se pokazuje da kad god dođe do toga da se mora funkcionirati i obavljati nekakve konkretne poslove, dobri stari e, rezultati makjavelive analize se još uvijek pokazuju Nažalost ili ne, to je drugo pitanje, još uvijek se pokazuju mjerodavnim. Povijest četvrtkom. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija, koji su za vas pripremili glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitali Irena Plejić i Ivan Kojundić, emisiju snimili Anka Savić i Zvonimir Vajdić, emisiju je uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.